أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan مدى da saduwa يمين wannan yini na 23 a wannan shekara ta dubu da dari hudu da sha takwas wanda ya dace da yini na ashirin da ɗaya ga watan bature watan ɗaya kenan shekara ta dubu da dari tara da kuma ashirin da takwas. jiya mun tsaya karshen aya ta hamsin da biyar a cikin wannan sura mai albarkar suratul isra kuma za mu tashi kan aya ta hamsin da shida. kafin nan akwai wanda ya rubuto wani hadisi yana tambaya a kansa yace akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man ra'ani fil manami fa sayarani yaqdatan yaya gaskiyar wannan hadisi yake gaskiyar hadisin yadda yake na cikin bukari abinda annabi ke cewa man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan fa inna shaytana la yatamassalu bi yace duk wanda ya ganni a cikin mafarki to hakika ni ya gani shaytan baya kama da ni amma ba cewa ya ba wanda ya ganni a mafarki da sannu zai ganna a farki bai ci haka ba ya ce dai in ka ganka a mafarki kai mafarki ga wani mutum ya ce maka shi ne annabi to lalle annabin ne shaitan bai isa ba ya kamantu da kamannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta ko to wannan ya al'amarin shi kenan yanzu duk wanda ya farki ya ga annabi to hakika annabi ne din to sai da abinda malamai suka ce amma sharfi shi ne ka ganshi a siffofi irin na annabi duk wanda ya karanta kutubu siyar wato littattafan da suka tafi tarihin annabi da littattafan hadisi da kutubu shama'i wanda suke nuna halayya na annabi sallallahu alaihi wa sallam ko siffofin sa na halitta zai iya cewa an fayyace siffofin annabi na halitta da kuma na ɗabi'a siffofin sa na halitta za a ga mutum ne tsakatsaki ba dogo ba ba kuma gajere ba sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai kare karin fuskar sa na karkata zuwa ga jaja sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai yalwataccen kirji sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai wuturiya mutum ne kyakkyawan da larabin mai karan hanci an gane ku waɗannan duk sufofi ne na Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya kuma yana kaushi kula da hannun tabbata gare shi wannan kaushin har bayan mutuwa kuma bai canza ire-iren waɗannan sufofi tabbata ko a cikin da tafan tarihi da sira su ne za ka yi izina da su in ka ga mutum da su a cikin mafarki ce ni na annabi ya zama shi ne amma da zaran su faɗo ta sun da su ba annabi ne ke nan yanzu misali sun fara annabi wato shi ba gajeren shi ba dogo ba sai ta wani mutum zankalo ne ya ce shi ne annabi to ba annabi gani ba ko ko wani mutum haka ka a ce a ce gani ko ce shi ne annabi to shi kan ba annabi gani ba ko ko wani mutum gajere kamar wada ya ce shi ne annabi wannan duku shi da shi to ba annabi gani da annabi ce inna shaytana la yatamassalu bi siffofin nan da muka bayyana na siffofin annabi ke dan bai isa zai kamantu da su to dan haka sai ka lura da siffofin annabi kamar da suke a rubuce har kafin in kayan sarki wanda da ne a cikin sarki ya ce shi annabi ne ka san cewa za ka ga ko za ka in ya dace da siffofin annabi tabbaci ne in bai dace da siffofin annabi to ba annabi bane ba ke dan da ma za ya dauka siffofin annabi kun fahimci wannan hadisin da kyau ba wai yana nufin in ka gansa a mafarki kuma za a gansa a farke ba kamar da tsuntsar ruwayoyin hadisin da ife suka nuna a bukari wanda ya ganna a mafarki ya ganna ni ne tabbas an gane ku haka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kenan sannan in ka ga annabi a cikin mafarki ba sai a ce zai ba ka sabon sako ba in tabbas ki ka gani duk abin da zai faɗa maka zai faɗa ma ne abin da ya isar kafin ya bar duniya abin da bai bar duniya da sai bai isar da shi har sai da Allah ya ce da shi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan amma in kaga mutum a cikin mafarki yace ne ne annabi daga yau sai gaibi na yafi maka salloli guda biyar karka sake to sai dan ne ko na yafi maka daga biyar sun dawo hudu ko sun dawo uku ni sauran mutane to sai dan ba annabi bane ina ba dan fahimta in annabi ne abin da ya isar kafin mutuwarsa shine zai sanar da kai a farki ya ƙara jaddada maka amma ba zai taɓa zuwa maka da sabo ba kishiyar abin da ya isar kafin mutuwarsa dan kar wadansu su bace da wannan su ce an yi barkin annabawa gaskiya ne an yi barki da annabi ya ce su yi kaza su yi kaza ya kawo wadansu bidoyi ya ba mutane su yi wannan shine ma'aunin da za ka gani Allah ka fahimtar da mu wannan kuma sai kun roƙon sai ka ce ka addu'a ce sai ka magiya cewa da Allah a faɗa wa al'ummar da suke masallaci a sai su da addu'a Allah ki ba su maza na gari to kin ji mun karanta mun faɗa wa jama'a jama'a ta ta addu'a Allah ya ba su namiji na gari duk wanda suke neman aure ubangiji ta ala ya ba ta salihin bawa mai tagawa ne jin tsoron Allah wanda zai kare mutuntunta haka duk wanda yake neman aure Allah ki ba shi salihar bawa sai ba sani ba ba wanda za su fito sayinta ba wanda za ta rika gallaza masa ba yanzu za mu tashi kenan daidai aya ta hamsin da shida malam ya Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يرتغون إلى ربهم وقيل تحيهم أقرب ويرجون رحمته ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا قل كالشيء ادعوا الذين زعمتم من دونه كتب سوكا فريما فكرا ولد الله بقى masu bautar wani wanda ba Allah ba ka ce da su ud'ul ladina za'antum min dunihi ku kirayi waɗanda kuka riya su alloli ne min dunihi wanda ba Allah ba ku kiraye su lokacin da kuke da waɗansu bukatu na ba ku wani amfani ko za ku kariya da wani abu mai cutarwa fala da kashfar ad an kun ba ku da ikon yare wata cuta da bari ba wani wanda ba Allah ba da zai yare maka zazzabi ko ya yaye maka ciwon kai ko ciwon ciki ko kowane irin dangin abu mai cutarwa ba wanda zai yaye maka laifi sai Allah ba a iya yaye maka shi gaba daya wala tahwilan kuma ba za su iya kautar da shi ba wato al-kashfu shine su dauke cutar ba ta shafe ta ba ba ta shafi wani ta ba التحويل تسوي كيف da gare ta ko ta na zo ta kautar da ita ce wani waje ba wurin ta ba to ba ta iya na farkon ba ta iya na farkon ko kuma a tahwilu canza cutar daga zazzabi zuwa ciwon kai ko daga ciwon kai zuwa zazzabi an gane to duk ba wanda zai iya wannan sai Allah ulaika allazina yad'una lallai waɗanda masu shirka suke kira waɗanda masu shirka suke kira yabtaguna ila rabbihim alwasilata su suna neman kusanci zuwa wurin ubangiji duk waɗanda masu shirka suke kiransu. su bauta musu su roƙe su to su waɗanda ake kira ɗin nan fuskar shine neman me zai sada su da rahmar ubangiji me zai kusantar da su zuwa ga Allah ta'ala to dan haka ayyuhum akrabu cikin su kowa zai ke waye zai ku dacewa kusanci da ubangiji wa yarjuna rahmatahu za ka samu suna fatan samun waya wa yakhafuna azaba suna jin tsoron azabarsa inna azaba rabbika kana mahzura lalle azaba ubangijinka azaba ta da tsoranta Abdullahi dan Mas'ud kuma yake ta cikin Sahih Bukhari yake wannan aya ta sauka ne kan waɗansu mutane da suke bautawa wani jinsi na aljanu waɗansu ɗan ne sai bauta ma aljan sun za su sunansa sun za su sunansa su yanka domin shi su yanka raguna eh, eh, naman sadaka domin sa suna so su kama aljan to waɗannan azumin da ake bautawa sai suka duka saƙon musulunci na annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka musulunta sai suka fi gaba da bautar Allah su ko waɗancan ya adam din har yanzu su farga ba suna bautawa waɗancan to su kuma suna bautawa Allah to shine Allah ya ulaika allazina yad'una su waɗanda ake bauta mu din nan su da kansu ya bi tazuna ila rabbihim wasila yanzu suna neman wasila zuwa wurin ubangiji ma'ana su masu bautar ya kamata su bi ta hunci yadda suka musulunta kuma ku musulunta an gane ku wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba Abdullahi da Abbas kuma yace a wannan ta sauka ne kan waɗanda suke bauta wa Uzairu suke bauta wa Annabi Isa suke bauta wa Nana Maryam wato mahaifiyar Annabi Isa to kaga da Annabi Isa alaihi salam da Uzair da kuma mahaifiyar Annabi Isa wato Maryam dukkan su bauta suke ga Allah dukkan su dun umarni suke ga Allah kalmar farko da Annabi Isa ya furta qala inni abdullahi ya tabbatar da ubudiyya ga ubangiji ni bawa nake ga Allah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya ya faɗi siffofinka shi bawa yake ga Allah yana bauta ga Allah da kowane irin nau'i na bauta yi kuma ba da labari shi manzo ne na Allah dan atani alkitaba Allah ya ba shi littafi wa ja'alani nabiyya ya kuma ba shi annabta waj'alni mubarakan aina ma kuntu Allah ya sa ni in zama albarka a duk inda nake ma'ana a duk inda yake sai mutane sun amfana da amfanuwar da za su da ya nuna musu tafarkin shari'a su fita daga cikin duhun jahilci mubarakan aina ma kuntu a duk inda nake wa alsani bis salati wa zakati ya yi mun wasiki irin da sallah ya yi mun wasiki irin da fitar da zakka dukkan wani nau'ika ne na bauta ma dun ku hayya mutukar rayuwa ta abin da zai min, ba wata rana da zan canju in zama babawa ba in zo in zama Allah ba zai yi ba ma dun ku hayya iya eh, ta tun tsawon rayuwa ta ina nan a matsayin bawa kalmar farko kenan to kaga da annabi sai da annabi Isa da wayo su wadannan yad'una ila rabbi yad'u yabtaguna ila rabbi da kai. suna neman kusanci ga wajen ubangiji su ta hanyar aikata ayyukan ta dama idan an ce alwasila shine alqurba az-zulfa ila Allah ta'ala abin da zai kusanta ka zuwa ga Allah to abin da zai kusanta ka zuwa ga Allah shi ne aikata abin da yake kai barin abin da ya haramta maka to sai wannan ya ka samu fada a wajen Allah an gane ko wannan shi ne wasila to kuma sai ka ɗiga sun kofin ya ya muka zo ne rarar menene yanzu na rahmatahu wa yasaquna azab wa yanzu rahmatahu wa yasaquna azab suna fatan rahmatsa suna bin tsoron azabarsa ba wani dawa da yake tsoron azabar Allah hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun zai san barci kamar da hadisi yake cikin Bukhari yana daga cikin addu'o'in da yake na barci Allahumma qini azabaka yawma sab'ati ba ya Allah tsare ni daga azabarka a ranar da za ka karbi bayinka to in ya zanto annabi kansa yana jin tsoron azabar Allah to wai zai kuma ya isa to da ganin yasa ta gane cewa idan mutum yake shi yana bautar Allah ba dan wuta ba ba dan aljanna ba shi ba ya jin tsoron wuta ba ya faɗin aljanna kamar yadda wadansu shuka ya suke yi wannan gurbatattun tunani ne mara kyau dan ya saba Qur'ani ya saba hadisi su sai su ce wai to wai idan kake kana bauta Allah dan aljanna ko dan wuta to idan Allah ya shafe aljanna ya shafe wuta to za ka yi bauta ko ba za ka yi ba to a irin nan sai ka ce da shi gari sai in ya shafi ka zo kai mun fata wani kuma sai in faɗa maka amsa yanzu da shafi ka. wuta tana nan ko ya ibnu kafirina aljanna tana nan wa ibnu muttaqin alladhina yunfiquna fi sarra'i wa dharra'i to tun da suna nan lalle zan yi aiki dan in tsira da wuta in kuma dace da aljanna kamar da Allah ya umarce ni amma abin da kake kaddarawa abu ne da bai yiwu ba ko ba zai yiwu ba in ko kana ganin zai yiwu bari sai ya yi ka zo ka tawa to sai mu gaba in ba haka ba yi da abin da Allah ya yi wanda ai tunani ne gurbata wai shi wai idan Allah ya kaje kai kai dan wai shi wai sai kai yaya to wai su banki to shi wai sai ka bauta Allah dan Allah shine Allah ba dan mutawa ba dan aljanna ma'ana ka wada su ga barin aljanna kuma ka wada su ba ka ji tsoron wuta to me yake maka tunan in ka zo ba ka ji tsoron wuta ba ka kwaɗayin aljanna ba ka da bukatar ka yanzu kenan ka zama an talgami ne mai ba aka bani ba wasu ce wa kun zakiran lillahi hubban li zatihi ila qawfi niranin wa la talabi jannati kamar yadda ya fito da farida ce wai wa kun zakiran lillahi kai ta zikirin Allah hubban li zatihi dan san zatin ka bila qawfi niranin ba dan jin tsoron wuta ba wa la talabi jannati ba dan neman aljanna yayi ko wani kuma yace a ba ka ba وبين الرجاء والخوف كن مثل سائر وخف من عذاب ورد من كرامتي وبين الرجاء والخوف يتي تكامل سائر تزيد أروف كن أنا أكتب كسنتي مثل سائر تنطر كنت تكامل فكافكان فبدأ nan ga arrajau fatan samun aljanna nan ga alkhawfu jin tsoron shiga wuta idan ka kallo aljanna da ni'imar da ke cikin ta kamar Allah ya ce da Allah ya ce ka kallo wuta da ni'imar azaba da ke cikin ta to wannan ne ka kauta samu Allah ko aka ake son ka gina ibada wa qad min azabin in da jin tsoron azaba warju minhu rahmatin idan ka fatan samun rahama wa mahadu raja'un wa ma bi masakatin iyakin tawassat canji min kudin kitlati yake fa mahdur da za amu in kare kawai za ka yi to wannan ya zama al'amru min makarin lafiya Allah ko ta fa aminu makarin la kala ya aminu makarin lafi afa aminu lafi makarin sai ya ga yaqti Allah bihi al-ardh aw yati wal azabu min hada zalika aw yati bi fi tasammulihi kaga duk ka saba Qur'ani din kai amma hadur raja sai kai ba karbi Qur'ani da ba kuskure وما بمخافة إياكم أولوك إيش فاتا لها إما تذكر لي ما أتكيري أما أنت لأمر بيدي الله كواتي لا تيأتوا من روح الله إنه لا يأت من روح الله إلا القوم الكافرون قل يا عبادي الذين لا أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وخف من عذاب وارجو من وسط رحمته فنعد الرجاء أمن ونعد مخافة إياكم توسط فساعة تطيع ترج من قدر تطلتي ترج من قدر تطلتي سيكا تيرتو بدا ممونة دم طبيعة كمر الشو الرجاء قطعي طبيعة كمر الشو الأمر قطعي الإن إذا قطعك بخطأ إنهم كانوا يفارقون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورغبا أطبع عندك رغبة يردون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان مهما وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا قال ذلك في الكتاب مصر مستورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولين وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها in min qaryatin lalle babu wata alqarya illa nahnu muhlikuha fa sai mun zanto masu hallakar da ita qabla yawmil qiyama tun kafin kiyama ta tsaya aw mu'azzibuha azaban shadida ko mai mata azaba azaba wadda take mai radadi kana zalika fil kitabi masura hakan ya kasance masuran abin rubucewa fil kitabi a cikin littafin lahul mahfuz ba wata alkarya kafi sai mun hallaka da shi shi ne suka fassara biyu waɗanda suka ce abinda ake nufi da alkarya alkarya azzalima a nan gurin yin karyatin akwai na'at an kyale man'u ba a kawo na'at ba ai wa in wa in min qaryatin zalimatin illa nahnu mulikuha saboda ilmin wali ya faɗa cikin alfiya yace wa ma min al-mansuki wan na'at uqil يجوز حذفه وفي النأت يقل yace ko na'ati ko manduti ko wani ɗaya daga cikin su ya halatta a shafi amma wa fil na'ati yake galibi abin da aka fi shafewa shine al-man'ut ya kasance na'ati na nan amma a shafi na'ati a shafi man'ut wannan kadan ne a larabci to wannan yana cikin kadan din dan anan gurin an shafi na'at ga al-man'ut shine qarya na asin shine zalima za ta sake kalmar zalima saboda ta iya hayawo ta a wajen ayoyi wa ma kan rabbuka bi yulqa al-qura bi wa anha muslihun an da ko sai inda zalunci ne min sa wa kan ala kana min tarkin kana zalima kana zalima sai inda zalunci ne sannan za a halaka da alƙarya Allah ke babu wata alƙarya a zalima illa nahnu mulikuha fa sai halakar da ita kan da yawan kiyama tun kafin kiyama ta zo aw ma'azibuha azaban kafiya ko mai wata azaba mai kafiya to wannan sakar farko kenan wanda suka ce wa in min qaryatin dinnan ba wani na da aka ko wata alqarya da azzalimar da wanda ba azzalimar ba Allah sai ya tafi ta kafin kiyama sai Allah ya halakar da wannan al'umma ko sai ya halakar da wannan alƙarya kafin kiyama ko sai ya dai halakarwar kafirai ta hanyar azaba halakarwar mummunai ta hanyar mutuwa ta salin alim a gida kowa duk dole zai mutu kullu nafsi zalika kuma wannan fasarori guda biyu kowanne akwai ayoyin da za su iya goyon bayan sa to ga ka'ida idan qur'ani ya dauki ma'anoni guda biyu aya ta dauki ma'anoni guda biyu ko uku to sai a kalle su idan dukkanin su ma'anonin gaskiya ne ba ta cin karo da juna to sai a dauka ayar duk suna nuna su kenan gaba daya wannan ne ya dullu su mu'jizatul qur'an idan ma'anonin suka zama biyu ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau to lallai mai kyan qur'ani ke nufi baya nufin mara wannan ka'ida ce a zaɓin ilimin tafi wa ma ana an nursula bil ayat ba abin da ya hana mu aiko da ayoyi illa an kazzaba biha al-awwalun sai dan na farko sun ka. idan an ce aya a cikin alqur'ani tana da ma'ana guda uku ko dai idan to aya qur'aniya ko kenan ko aya kauniya shi kenan ko kuma aya da ma'anar mu'jiza aya qur'aniya kamar aya ta qur'ani wannan sanan ne aya kauniya wato aya sararin sama ko sararin kasa aya da suka fi halittun duniya wannan ayoyi ne sama aya ce saurari ayoyi ne da ke nuna samuwar Allah fitar da tsirrai da kasa ayoyi ne gudanin gulabe da tukuna ayoyi ne an gane ko sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim kai kanka samu ka dan adam aya samu ka da kunne da ido ido na ba da haske gurin kun bai taɓa mutuwa ba kunne na isar maka da saƙo na sautuka da kake ji to duk wannan aya aya ce da ke nuna samuwar ubangijin da ya yi ka dan so ba za ka yi kanta da kanka to wannan ana kiranta aya kaga aya ta biyu kenan ko sai aya da ma'anar mu'jiza ta gar koyo abinda annabi zai kawo wato abinda kamar da Allah ya wala kada ati na Musa tis'a ayati bayyinatin mun bawa annabi Musa ayoyi dai har guda tara daga ciki akwai sanda wato jefar da ita su zama mutubiya aya da ke nuna shi manzo ne wanda ke Allah na tafafa Allah ce wa ma'amurtu bil ayati da ma aiko da ayoyi illa taswiqan sai dan tsoratarwa to wani irin ayoyi ne nufi shine malamai suka ce ai abin da yasa ake turo mu'jiza ko ake nufi anan Allah yana turo mu'jiza ne don ya tsoratar da mutane su yi mulkin imani da annabi amma in mu'jiza ta zo ba su yi imani ba to Allah sai halakar da su shine ma nursulu bil ayati illa taswiqan وإذ قلنا لك إن وما منعنا أن نرسل بالآية إلا أن كذب الأولين وآتينا ثمود الناقة daga cikin ayoyin mun bai wa samudawa wato taguwa wanda suka nemi a fitar musu da taguwa an gane ku sai Allah ya fito da ita kan wadda mu'jiza ce wadda suke iya zane da su karan A ai za su yi ta fa zalamu biha amma su suka ga suke zalunci biha a sakamakon wannan taguwa to menene zaluncin da suka yi kace kan suka yi fa kazzabuhu fa aqaruha fa dandama alaihim rabbuhum bi dhanbihim wa وعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت زوجا وتشير ذلك المسلم الله وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ba abin da ya sa muke aiko da ayoyi sai don firgita su sai kiri وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرأي التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طويا لن كبيرا وإذ قلنا لك فتن لوك في دمك كيف كي إن ربك أحاط بالناس بل لي أبنجد كينا كي ويدا لك موسى منسا ناكي ويدا لك جنسا بجنسا ناكي ويدا لك الله يدقى النبي صلى الله عليه وسلم أبنجد abinda duk kafirai ke sallama na zagon kasa Allah na jin su yana ganin su ya san me suke ciki kuma zai kare kan da kuka da kai da sharrin su shine inna rabbaka haka bin nas an gane ko wallahi muhitun bil kafirin wallahi min wara'ihim muhit shine ma'ana inna rabbaka haka bin nas wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka ba mu sanya maka mafarkin nan da muka nuna maka ba illa fitnatan lin nas wa sun fassara da mafarki wadan suka ce wato mafarki aka nuna wa annabi to wannan mafarki da aka nuna maka wato mun sa shi ne zama fituna ga mutane waɗanda suke da ra'ayin an yi isra'i a mafarki suka fassara wannan aya da wannan matsala da wannan tafsirin amma dai fassara ta gaske wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka da mu nuna maka da dangin abun nuna wannan da muka nuna maka a daren isra'i kaga iya ga abubuwa da yawa ya ga mu da annabi Isa ya ga mu da annabi Musa ya ga annabi Ibrahim ya ga wane ne ya ga wane ne sannan an nuna masa wani bangare na wuta an nuna masa wani bangare na aljanna لقد رأى من آيات ربه الكبرى يا جماعة ملائكة جبريل ما يجوا باب الأباري حقا يجوا باب الأباري أكلك مسو الله تدمك كمسو مسو كل جيد حتى تمارونه على ما يرى ينسو في دائية بسيئة كما عبد الله ولقد رآه ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إن يكتب سدرة ما يبكى hakika ya gama malaika jibril wala qad ra'ahu annabi ya ga malaika jibril nazlatan ukhra bi ma'ana marratan ukhra a wani lokaci wato lokacin farkon wahayi ya ganta a daren isra'i a ina inda sidratul muntaha a wajen sidratul muntaha inda ha jannatul ma'awa a can akwai jannatul ma'awa iz yakta sidratul ma'awa ma za al basar wa ma faga Ginin da yi ba wai kuskure bane ba abin da ya gani zai faɗa musu gaskiya ne shi ne wa da annar ruhu yallafi a raina dan Allah sai min ruhu min ayatin an yi tafiya dare shi dan nuna masa waɗansu ayoyi na Allah ba duka ba wannan ayoyi ba mu nuna maka su ba har ka zo ka faɗa da safe illa fitratan lillah sai dan abin da zan fitina ga mutane su sarrafawa da mutane waɗanda suke masu rauni sai suka ce yaya za a yi haka a ɗauke ka daga makka zuwa baitul maqdis ka kai kwana 40 a kan raƙuma daga baitul maqdis zuwa sama kuma ka je ka dawo kuma ka sake dawowa maka a wayi da zai a cikin garin maka alkudri shi ko kana maka kowa ya ganka da zo ka ce ga wannan ai wannan ba zai taɓa ba ai wannan yanzu ne ya tabbata cewa wato wannan ƙarya ce kaga zan suka na bin nasi a wasu su bai ma zo wajen bai ke cewa annabin ya faɗa fata ce yake eh, to ni ma na yarda bai ma sa ya daga bakin annabin masu labarin suka ce wai ka gini sai ta kuma sabuwa wai ya ce ya je abin da ya rika da bakin sa yake to na ya an bai ta ku an ce sa annabi ki bari sai da ta Abu ko Abu Bakar bayan eh, ya ba da labarin wani mutum da ya gabata can baya wanda ya magana da wata dabba cikin dabbobi waɗanda za su yi mutu sai ke rabitu ana wa abubakar wa Umar yake dalila a wata da Umar duk mun yadda lokacin da Abu Bakar da Umar ba su da labari amma da yake dalila a wata da Umar duk mun yadda in ma duk kusa sauran ku yadda ba illa fitnatan lillah fitnar mutane ba a kare magana masu karfin imani kamar ka karfin imani wa shajaratul mal'unata fil qur'an abin nufi a nan gurin wa ma ja'alna shajaratul mal'unata fil qur'an illa fitnatan na. haka wannan itaciyar a bar la'anta ita ma ba ba ambace ta ba cikin qur'ani sai dan ya zama fitina ga mutane wata irin itaciya ce a bar la'anta ita ce shajaratu zakum innaha shajaratun takhruju fi asl al-jahim فرعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من أمين أدنتي إيه al-shajaratul mal'una wata itaciya ce a cikin alqur'ani wanda Allah ya ce itaciya ce ta khuruju fi aqli al a tsakiyar wuta take fitowa ita ce to da ka'ida ya ko a cikin sahara ma za ta fitowa ya za a ta tsakiyar wuta kuma a ce itaciya ta fito ƙarya ta biyu ke wasu kace da Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ba Allah ya ban ya ban sunna Shi ne Allah ya ke shajaratun ta khuruju fi aqli al-jahim ayyahu hankalin kalmar kiyama طلعها كأنه رؤوس الشياطين يا أن من إتاتيا ليس في كون الشيطان yo ai ba a kamanta abu sai an taɓa ganin ka ko idan na ce zaidu ya yi kama da amru to lalle kun taba ganin amur da haka na kamanta muku zai da shi dai in kusanto muku da mana to wai da ganin da dano wannan tana da kanci wannan tana ya kusanto a cikin zuciyarsa sai itacen da yake da da kanki da to nan gurin ma waɗansu waɗanda suke ba su da balaga ba ta jin ɗanɗanon harshen larabci na qur'ani sai suka zargi qur'ani cewa ka'ida ba a yin su bihi sai ga al-mushabbahu ga al-mushabbahu bihi sai a fitar da wajahu shar'i to al-mushabbahu dai shine ru'usi wato al-mushabbahu al-mushabbahu shine salwa a ɗan ita kan al-mushabbahu bihi shine ru'usi shayatin to ba mu ga ru'usi shayatin ba ballan tana mu kullu alaqa bainal mushabbahi wal mushabbahi bihi ina fata kun fahimta to shi ne masu balagar suke ce musu yanzu idan aka zo aka ba ku takara ta zane a nan masallacin a ce ku yi drawing ku zano kan san wani ne zai shiga ba wanda zanen sai kowa kyau ko wanda ya muni to abin da Allah ke bukata nan yanzu duk da kuka gani ke dan ba a zuciyar ka ke dan mai kyau ne ko mai muna ne tun daga sunan shekan tun daga sunan ma ba da to idan ka tashi da zai ba za ka yi so ba a ce abin da zuciya za ta iya hararowa za a iya kalla alaƙa tsakanin abin da ido zai gani da wanda wani zuciya za ta hararo ko da wani zuciya za ta hararo bayan ko da wanda zuciya za ta hararo sun mutum bayan to shi ne alshajaratul mal'una ba mu ambace ta ba irin za ta tsaratar da nasu ita ma mun ambace ta ne don su zama fitina da mutane an gane ku ونخوفهم Allah, amma تلبسوا أذاب الله أما فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا tsoratarwar ba abin da suke kara musu illa ku bayanin face shi ciki kabirin shi ciki ko mai girma tallafi وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت فينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا Allah ce wa idh kunna ka tunatar da al'umma lokacin da muka ce lil mala'ika lokacin da muka ce da mala'iku usjudu li adam su sujada ga annabi adam alaihi salam fa sajadu sai suka je suka yi sujada gare shi illa iblisa sai iblis ne kawai ya yi mene da ya hana shi girman kai da kuma wato wato girman kansa fa sujudu illa iblisa aba wa takbara wa kana min al-kafirin kana shi iblis abin da yake a asjudu wato wannan hamzatul istinkar eh wai na inkar a asjudu yanzu ne zan je in yi sujada liman khalaqa tafinan ga wanda ka halitte shi tinan daga dabo suka ce tinan din mansubun bi nazqil khatibi ay min tin ne da aka cire harfin jar sai aka yi nasaba akwai na ka'idan larabci wadan suka ce tinan din nan hal ne صاحب الحال شين المخلوق من السياسي أظن هلسة بكثير الآور ولا هلسة بكتبه النبع أعزز لمن خلقك في حالة كونه سينا وسينا إنسان رم يزيد سبيل هذا النبع هذا باين سينيس لبينكو شين أدني يفيس الخير أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من سيس قال لأن قال فيه أرأيتك هذا الذي كرمت عليه وتدين في قال المدن مثل أرأيتك كمان هذا الذي كرمت عليه وانت كلمة واجه آه، أنا أكينا هل كبار تجيبك لدرجة سمدني بأن الله ذلك وين يجيب الله قلت يا ابنك وولي أبلغ كيف يا أستغفر الله ابنك يا الله وليس يقول لئن أخرتني إلى يوم القيامة in dai har za ka jinkirta min ya zuwa ranar tashin kiyama la ahsani kunna zurriyatahu to sai na tuzge zurriyata gaba ɗaya da daga ta farke shirya domin al-ihtilaf shine al-istiqfar tuzge shi gaba ɗaya da daga farke shirya illa qalilan sai kan kaɗan ne kawai zan kyale wannan illa qalilan din san shine illa ibadaka minhum al-mukhlasin an gane ku inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man tabaaka min ghawin to wannan sune illa qalilan wato sai nuna rabai iblis yana da yawa kwarai da gaske Allah ya tsare mu rabai iblis gobe kiyama shi a cikin kowane mutum dubu to yana da ɗari tara da nawa da tasa'in da nawa da tara ɗaya ne kai duk cikin dubu ɗaya ne za su janna aka hadisi da cikin bukari da muslim duk cikin dubu ɗaya ne dan aljanna Allah ya tsare mu ma ahsana kullu dhurriyyatahu sai na tunje zurriyarsa daga kan tafarki illa dalilan sai yan kaɗan shi yasa ba zan zama lokacin a yawa a faɗakar wani mutum ma ya karanta da kan jama'a ta sai ku birgita da yawa lokacin da annabi ya faɗi wannan hadisi sai sa akwai dukkan kowa cikin su ɗuruwa mu ma na duk cikin ya ɗuruwa ito eh sai hankalin su ya tashi sai annabi ce ai ba da su ba ba tsafin ba cikin al'umma ta kadai ba za a haɗa al'umma ta da sauran duk duniya yace matsayin al'umma ta idan an haɗa da sauran al'umma da ba gabata wajen yawa tamfar dugo na baki a jikin farin to yana da in an tafi da duniyar ne gaba ɗaya na farko da na karshe to a kowane lissafi dubu ɗaya da za ka samu ɗaya da yan aljanna ɗari tara ko da cikin da tara mutane suna cikin mutan Allah ya tsare mu a'azan Allah wa zarra قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستخدم من استطعت منهم بصوتك وأغلب عليهم بخيلك وعذب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غورا بعدي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا قال سي الله تبكي اذهب tafi ka bani wuri kamar tafi aka min hom dukkan wanda ya ta cikin mutane cikin zuriyar annabi adam fa inna jahannama jazahu jahannama da ita ce makomar da kai da su jaza'an maqura sakamako wanda yake cikakke ba abin da za a rage muku na zunubin da kuka tattala makawunan wastahzin man istata minhum bi sautuka. ka fizgi man istata minhum wanda ka sami iko cikin su bi sautuka da sautinka to menene sautin iblis shine Abdullahi da Abbas yace shine wake wake wannan sautin iblis ne an gane ku? waka sauraren kiɗa da waka sauti ne na iblis kamar ki iblis shi ne amplifier din speaker din shi ne duka da daga wace wace da kuke ji a duniya to ina amfani da su don binciko mutane واستخدم من استطعت منهم sautika, iko kai ka fuji wanda ka sami iko cikin su da sautuka da sautinka shine ta hanyar kada kade wake wake duk wannan ababen ne waɗansu malamai suka fassara as-saut anan gurin alwatu-wata, wasu wasi da ke ɗan ke jefa wa cikin zukatan mutane an gane ko wani abu na addini a faɗa masu yi sun turka ta kasa kan da kuwa fi. kana cikin alwala wai sai ka ɗauka cewa wai ka wuce ka duka riba shi ko ba ta riba ka yi riya ko ba kai ba sallah ba ka fitar da ka a wai sai kake tunanin wai na riya ko ban yi ba wai sai ka zo ka sake Allah ka tsoro ka sake niyya an gane ko to wani duwa wasu wasu iblis ne sai kuma ya jefa motsa shi wai ka wuce ko hudu kai sai na wuce kare ta ci kawai ka tsaya a uku ce sai ka kara da hudu in kuma kana cikin sallah wai alwala ta ne ko ta warware ba annabi ce duk wanda ya ji kamar wani abu ya fito daga jikinsa kamar ya yi rini ko tusa a cikin sallah kadi ya karkari ya dan ne yake wasa da hankalinsa kadi ya ce ya sallar ka, har sai ya samu ɗaya daga cikin biyu ko ya ji sauki ko ya ji wari in ba wari ya ji ba ko sauki to sai dan ne yake so ya ji abin kawai ka ci gaba da sallarsa ba wani alwala ka da sauran kaga sai ya dai ya tawa da hankalin mutane واستفزز من استطاعت منهم بصوتك واجلب عليهم بفعلك الاجلاب wato abin da kenan a shine kiran mutane da sauti asalin al-ijlab dai wato sauti na kora dabbobi kasan makiyayi yana da sauti ko yare da yake wa dabbobi wanda idan yayi dabba za ta tafi idan yayi dabba za ta tsaya an gane ko to wannan shi ne ijlab a larabci to amma ana yana nufin ko tarawa ko korawa wa ajli da alaihim bi khailika ka kai musu hali su dan adam da khailika da dawakinka wa rajulika da kuma da karukan suke tafiya a kasa shine ke yafi ne cin kunjin shaytanu daga cikin aljanu wanda suke taimaka a gari wajen yaɗa farna da shaytanu daga cikin mutane wanda za su bude gidan barasa a gari waɗanda za su yi gida suka karuwai a ciki waɗanda za su yi gidajen sinima waɗanda za su yi gida su bayar da haya da masu sayar da giya duk waɗannan su ne wato bi kai duka wa rajulika da tarin da yake nan waɗansu su sama waɗansu ta kasa wanda yake kai hari ga bani adam wanda suke kai kan ya suka wuta da yawan mutane shi yana da ko yana kawo tanku ko wanda daga cikin sa akwai kamar da yake faruwa na kar da 'ya'yan adam a kowane domin dangi da farna da ya kawo wani ya kawo wata sabuwar kaka ko taka kul ko wata taka daban a cikin gari wani ya kawo kamfanin sako duk haka mutane suke wa ajribu alaihim bi zalika kenan wa rajulika wa tarikhum fil amwali wal auladi kai tarayya da su bani adam fil amwali a cikin dukiyoyinsu ya ibnu zai tarayya da mutane cikin dukiyoyinsu ma'ana ya yi tarayya da su wajen dukiyar ya kawata musu neman dukiyar haram ya fifita ta bisa da halal an gane ku waɗansu malamai suka ce a'a dukiyar ce ga ya samu amma sai iblis ya kawata masa ayyukan barna wajen kashe ta sama da ya aikin alheri an gane ku to shi ne sharikin fil amwali wa aulad wadanda suka tsaya abin da ke kan ya rinka yi ne rinka jefa wasu wasu a cikin zukatan jahilan larabawa ya sa suna haramta a kan kuma nau'i na dabbobi suna haramta a kan kuma nau'i na kayan abinci game da ayoyin surful an'am da waɗansu ayoyi cikin surful ma'ida duk suka nuna wa qalu hadhihi an'amun wa harsun hijr la yata'amuha illa min nisa'i bi zalihim wa an'amun hurrimat zuhuruha wa an'amun la yadhkuruna isma Allah alaiha qur'an alaihi duk waɗannan su ne wato abin da ke san ke amfani wato abin da ke ya zama shine sharikin fil amwali domin dabbobi din nan dukiya ce sai ka dan zai tarayya da kai ya haramta maka abin da Allah bai haramta maka ba cikin dukiyarka waɗansu ma suke kasance cewa yana tarayya da mutane a cikin dukiya ta kowace irin hanya in ba zai sa ka nemi ta hanyar haram ko in ka nemi ta hanyar halal ya ja hankalinka ka kace ta kuma ta hanyar ta haram shine da sharatun fil amwali wal aulad kuma kai tarayya da cikin tsara shine sai ta haifi tsara kyauta daga Allah amma ta sa ta suna Abdul Shamsi ko Abdullahi ko Abdul Uzza irin Laraba su karanta a jahiliya an gane ku wannan shine musharaka fil amwali wal aulad min al aulad waɗansu kuma suka ce a a sharikun fil amwali wal auladi abin nufi ka kai tarayya da su da yara su suna kokarin su tribar ƴaƴansu su tarbiyyance su a kan tarbiyyar musulunci ke an kuma na kokarin ya kunje su ya tarbiyyance su a kan wata tarbiyya da bambam da ba ta musulunci wani lokacin sai kace dan yayi nasara a kan iyaye dai iyaye suna da suka ci an fahimta ku wa kai kai da alƙawari na ƙarya wa ma ya'iduhum shaytan illa gurura? ba ku abin da ke san zai wa dan adam alƙawari ta alƙawari na ruɗi haka kawai ya kawo masa ruɗi dan la inna ibadi laysa laka alayhi sultan amma ba bayin na ne ba ku da iko akan su gane ku. wa kafa bi rabbika wakila kuma lalle ubangiji ka ya isa abun dogaro ga waɗanda suke dogaro gare shi subhanahu wa ta'ala to duk wannan hanyoyi ne wato ana mana mana khatarin ke dai kenan shaytan babban hadari ne inna inna inna shaytanu lil insani mu bi abokin adawa ne mabayyani ta kowace hanya yana bi wato dan ya kautar da ɗan adam da kanta sarkin shirya saboda haka sai mutum ya yi ta addu'a sai mutum kuma ya yi ta halarta inda ake karatu sai mutum na nisan ta inda alkhairi yake eh, wato yana nisan ta inda shirya yake yana ko kusantar inda alkhairi yake har kafin mutum sun nasara kan shi ku tallafi ربكم الذي يجزي لكم الفلك في البحر لترتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا أحرقتم وكان الإنسان كفورا ربكم الذي يزجي لكم الفلكة وبنجد كثيرا وانجي في كورا مفع الفلكة جاء غيرها تبنك فيها تكون لكن كنت لي الإزجاء هي الصوت بالليونة والمثل Allah shi ke tunkuɗa jiragen ruwa, shi ke tunkuɗa kwale-kwalen da suke tafiya a kan tekuna, shi ke hana su nutsewa. an gane ku kilbari cikin teku ne kan da gumi fadli ya hau da muku wannan danka da muku lalasa ta sauki daga wannan gari na wannan gaba zuwa wancan gari na wancan gaba daga wannan sashi na duniya zuwa wancan innahu kana bikum rahima lalle ubangiji ta'ala mai rahama ne a gare ku mai jinkai ne a gare ku wa idza massakum ad-durru fil bahri idan wani abu mai cutarwa ya same ku kuna cikin teku shine igiyar ruwa ta sarkafi ta murki kalaka lana neman kije da ku jirgin ruwa na jirgin na fa na kusa da ya fada cikin hadari dalla man tad'una illa iyyah duk wani kuma da kuke kira sai ya bace muku illa iyyah sai Allah shi kadai kuma yanzu duk an ba su kiran kowa ba kiran lata ba kiran uzza sai dai kuma Allah ahadun ahad fardun samad kowa shi kadai ke kira falamma najjakum ila al-barri a'radtum yayin da kuma Allah ya kai ku zuwa gaba a arabtum kawai sai ko kawar da kai ko koma ayyukan da kuke na barna da kafirci wa kana al-insanu kafura lalle dan adam da dabi'a ta yawan kafir ce wa ubangiji da yawan bijirewa ni'imar ubangiji to wannan sai sifa ne daga cikin sifofin jahili shirka su idan suna cikin yarwa sai su shirka amma yana cikin sarni an yadda Allah shi kaɗai ne Allah ba a kiran kowa kuma sai shi to shi yasa masu murga wannan zamanin suka fi kowa haɗari yanzu mai shirka a yau yana cikin yarwa yana cikin barna duk wani Allah ya kira su ko waɗanda ya kana cikin tsanani to Allah za a kira ba za a kira kowa ba amma an shiga yawa to ko za a yi ne yanzu to ana cikin tsanani ba a cikin tsanani wani Allah ne za a kira ba za a kira Allah ba Allah ya sani sai أفأمنتم أن يأتيك بكم جانبا البر أو يرسل عليكم حافظا ثم لا تجدوا كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر إن ينزكوكم أمنتا kuna da tabbas cewa Allah ba zai rufsar da gefen teku da su ba wato ba zai rufsar da kasa da su ba janibal bar wato gabar kasa ma'ana ya sa kasa ta muku girgije kasa ko ta nile da ku cikin kasa kuma amince da wannan cewa ba zai muku wannan ba aw yursila alaikum hasiba shin kun amince Allah ba zai aiko muku da hasiban iska ba ko da ke ba wai iska kadai ba iska ce wanda take dauke da ma'ana guda biyu ko dai iska mai dauke da tsakuwa an gane ko irin guguwar nan mai karfi ta dauko tsakuwa ta suka maka ido an gane ko ko kuma iska mai dauke da kankara irin ana sanyin hunkurin nan kuma su nuna ta rinka sauka daga sama iska kuma na ƙara tura a matsayin yadda yadda ake jefa a duniya turai kuna gani kwanan nan kuna jin labari tsakanin amerika da turai ana kai musu ruwan kankara shin yanzu kun amince Allah ba zai iya muku wannan ba kun ba la ta da kuma wakila kuma idan ya yi ba ku da wanda za ku dogara da shi ya kare su ko akwai wani duk Allah na tsoratar da ne, idan ya ga dama sai ka kasa ka bude kawai a haɗin ya mutane idan ya ga dama sai ya koro mana iska mai ƙarfi mai ɗauke da tsakiyoyi, wato mai ɗauke da sahara duk da suka mana ko su hana mu sakat idan ya ga dama kuma ya koro wanda suke lokacin kan yin hunturu tana ɗauke da kankara mutane su za su samu sakat a cikin rayuwarsu kuma idan yi hakan ba ku da wakili ba ku da mabuɗin lamari wanda zai kare ku daga wannan an amintum an yu'idakum fihi taratan ukhra ba suna shirka idan suna cikin kwale-kwale ba sai su rinka tauhidi ba to shi ne in sun je kuma farko sai su ne sai su shirka to sai kace idan kun je ko ka je farko ba ku jin tsoron a rufar da kasa da su ko a turo da iska am amintum ko kuma kun amince ne an yi da kun fihi taratan ukra cewa Allah ba zai sake maido da ku ba fihi cikin ku taratan a wani lokacin na daban yanzu kai gaba kun kare tauhidi kuma kun ji daga ku to wata rana idan ku dawo ku kuma sai ku yi aiki fa yumkina alaykum qasifan min ar-rih idan ya sake dawo da ku kuna cikin kwale-kwale a teku fa yumkina alaykum sai ya aiko miki qasifan min ar-rih wato mai jijitarwa mai tarairayawa min ar daga cikin iska idan an ce al-qasif daga cikin iska ita ce iskar da saboda karfin ta take karere ita eh sai haka ta dauki kwalaba ta sun fitar da shi idan ta murda a kace su da jirgi da dinga da shi ita ce kafa kan nan abin shi ne ke tawai innar riyaha idza ma aqafat kasafat na najdin fala ya'ba'nu birratin innar riyaha idza ma aqafat kasafat yake iska idan ta tsanani ta tsanani kasafat yake ta tsere ita sai ta kare da na najdin dukkan wani itace da ke birnin najdin ko yankin najdu sai ya gama yawo wala ya aba ana jarratin ko da ita tarratin ne kuwa sai ba zai kai labari ma'ana dai alqas min ar-rih ash-shadidati allati tukassiru al-ashjab qasfa min ar-rih fa yughriqukum bima tafarrun sai ya duniya da ku cikin da kuma ta fatin saboda abin da kuke na kafirci da bijirewa kuma na tajidu lakum alaina bihi tabi'a sannan ko ba za ku samu tabi'a ne bibita ya bi muku kazo ba alaina kan san abin da muke yi ai shine fadam da ma'alai rabbuhum bi dhanbihim fasawaha fala yaqafu Allah ba shi tsoron mai zai yi ba za ka samu tabi'an mai jin ka dogo idan ya dan ya dauka muku fansa idan Allah ya muku wani abu ko akwai babu ku ce ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من ممن خلقنا تفصيلا ولقد كرمنا بني آدم حقيقة من جرم متاعن آدم wato bil adama an karrama su karramawar da Allah ya musu ta fuskar kyawun halitta kamar da wasu malamai suka ce dan adam a cikin dukkan halittu shi fi kowanne kyan halitta na daga khalaqal insana fi ahsani taqwim hakika mun halitta dan adam a cikin mafi tsarin da mafi kyawun daidaituwa ba kamar sauran dabbobi ba to shine wannan takrimin da Allah ya yi wadan suka ce a'a Allah ya karrama dan adam ta hanyar koya masa magana ta hanyar dan adam na magana ya faɗa abin da yake damunsa na yalwar da yake ji ya faɗa wahalar da yake ji ya faɗa dabba idan ka tsora mata kaya ko ta gaji ba ta da jiyar ciki ta dace wannan tunan ta gane ta ji tausayin ta to kai Allah ne da kike dabba ba yaro dan karami dan shekara uku hudu biyar idan yana jin yunwa zai bayani in ya kunshi zai ce ya ku yana jin sun yi zai bayani to wannan shi ne tasirin a hore maka bakin magana da an mutu kamar dabba yi da kashi ba uku ya za ka kai kusan kuma ina za ka kai kuma in ka je ka kai to amma sai Allah ya karrama kan adam ar-rahmanu allama al-qur'an khalaqal insana allamahu al-bayan Allah ya sa dan adam zai bayani abin da ke damunsa wadanda suka ce wannan shine karrama wadanda suka ce a ah, karramawa shine sauko da littafi dan dan adam da turo manzo dan dan adam ba a yi wannan ba dan sauran dabbobi sai ke dan adam da dai sauran nau'i na karrama wa amalnahum fil barri wal bahri mun dauke yan adam fil barri akan fako da hanyar hore musu kayan sufuri a da can shanu da dawaki da alfadarai da zakai da rasuma a yanzu kuwa ga har da motoci jiragen sama da sauransu shine fil barri wal bahri haka mun dauke su akan teku mun ba su abin wato hawa wa ayatul lahum anna hamalna hamalna dhurriyyatahum fi fulk majhul wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa inna ta'nughrihim fala tariqa lahum wa lahum yanqadun illa rahmatan minna wa mata'an ilayhi wato rahama kitu ubangiji a hore muka jirgiruwa wa razaqnahum min at-tayyibat ko mun arzuta su daga dangin kayan ci ko kayan sha masu daɗi wa hu ko mun fifita su ƴan adam ala tafsirin min man talakana a bisa ga da yawa cikin halittar mu tafdilan iya cikin fifita wannan ita ce ayar da waɗansu suke kafa hujja da ita cewa shin da ɗan adam salihin bawa ɗan adam da mala'ika wanne ya fi falala waɗansu suka ce mala'iku sun fi falala waɗansu suka ce in an samu salihin bawa ɗan adam zai fi mala'ika falala ga shi Allah ya fifita annabi Adam a kan wa kan malaiku duk da ibadar su yusabbihuna al-layla wan nahara la yasbihun ibadun mukramuna la yasbiquna bil qawli wa hum bi amrihi يعملون لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون dukka su duk da wannan amma sai Allah fifi ta annabi Adam karram na bani Adam in dai salihu ya salihantu su suka ce zai samu falala sama da wani mala'ika wadanda suka ce a a ba za a samu wannan ba mala'ika ya falla to wannan matsala ce ta sabani shi ne suke cewa salamun zuci zu wa fa'idatuhu ba'ira. idan ka gano ɗan adam ya falala to sai ne in ka gano mala'ika ne ya falala to kuma sai ne menene ya tsara maka na imani me ya rage ma na imani ita da hinta an gane ce har kan mutu da kafin zuwa ya falala tsakanin dan adam da mala'ika amma kai aiki da gari kai imani kai aiki da gari shike nan innal insana la yuqdir illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqqi to shike nan mafaddal al malaikata al basar wa faddal al basar ala al malaika ai da wannan bukatar shi an gane ku to sai Allah يوم ندعو كل أناس بإمامهم ومن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون قتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم كما ترد سورانا دزام كرا كون متاني بإمامهم بشوغبان للإمام wajen fayyace wane ne shugabansu malamai suka yi maganganu kamar guda hudu maganar farko suka ce imamihim littafin su da ake rubuce ayyukan su inna nahnu mauta wa naktubu ma qaddamu wa athara wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin kowane abu mun fayyace shi a cikin littafi mabayyani ma'ana littafin ayyukan su kowace al'umma za a kira ta da littafin ta ma'ana kowanne a ce da shi ikira kitabaka kafa bi nafsika al alayka maganar farko kenan magana ta biyu suka ce yau mana da ukul la unatin bi imanihim ko ta al'umma za a kira su da shugaban su ko limamin su ma'ana annabin su wa yau mana ba su fi kulli ummatin shahidan alayhi min anfusihim fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا Nan duk ذكر آيين نامون النبي فيه في shugaban al'umma. annabi shine shugaban al'umma ندعو كل أناس بإمامهم بمعنى بنبيهم عشان بإمامهم بمعنى بكتاب يكتب فيه أعمالهم كل فرد منا له كتاب يكتب فيه أعماله an gane ku magana ta uku suka ce na da kullu unasin bi imamihim ko da al'umma za a kira su da littafin su ma'ana al'umman qur'ani za a daga qur'ani a kira su a ce aina antum ya ahlul qur'an waɗanda aka turo a taura kansu kuma a ce ina ma abuta a taura masu linjila ina ma abuta linjila masu zabura ina su da sauran mada ukun da ina su da imani magana ta hudu suka ce kowane mutane za a kira su da shugabansu ranar tashin kiyama mutanen kirki za su karkashin za su karkashin kufur annabawa Allah sa mu cikin su mutane wanda ba ni kirki ba su tashi karkashin tutar irin mutanen su yan barasa da tutar yan barasa dan akwai hadisin da annabi ke cewa mayaudari tuta za a saka masa ranar tashin kiyama a nan ko za a daura ta a kan kasance tuta dozuwa ce wannan mayaudari ke a rayuwarsa ta siyasa a rayuwarsa ta kasuwanci ya yi yaudara ya yi ƙarya matsutsun ƙarya wajen yakin neman zaɓe ya yi ƙarya a harkar kasuwanci ta ba da mayaudari ke ka kawo abu ya yaudare ka sai ka kawo kaya daga ƙauye sai ka zo ka cile masa sai ya zo kuma sai ki ba ta kuɗin gaba ɗaya sai ya rika maka bai ka dawo yana ba ka kuɗin naira dubu biyu naira dubu biyar a maimakon ya haɗa ma dubu hamsin gaba ɗaya ka amfana baya sai rinka ba ka da gutsuru dubu kullum ka cin ya san ka dawo ka gama karɓan kuɗi kuma ka bi mutum ya ci eh to mai da mayaudari kenan na ta ba shi da ba ka in ka san da suke wannan to annabi ce in za a ɗaga mutum tuta a gadon bayan ka kowa ya je gidan tashi kenan to kaga shugabannin mai da raga cutar su shugabannin masu ƙarnar da raga cutar su shi ne wa ja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar a'imma ne wadannan jami'i ne imam wa yawm qiyamati la yusal wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'ana wa yawm qiyamati hum min al-maqduhin to wannan shine imam ko wanne da shugaban shi na da ukun da unasin da imamu to ibn jarir sabari yace shi ya ta ganin aya ta ta nuna tana nufin imamu shine qur'ani ibn kasir yace yana ta ganin aya tana nuna imamu littafin ayyukan aka ce menene hujja ta ibn kasir yace idan Allah ya ce kaman uke kitabu zuhi yaminihi ya nuna kitab shine imam a kan baya ya sallallahu fa ulaika yaqra'una kitabahum to irin wannan sai su karanta littafin su wala yuzlamuna fatila ba za a zalunce su ko daidai wato takardar cikin dabino ko hancin dabino an gane ku wa man kana fi hadhihi a'ma wanda a gidan nan duniya ya kasance makaho fa huwa fil akhirati a'ma to a kuma zai ba makaho wa sabila kuma zai kasance wato mafi mafi kasan tafarki makamin farko shine makautan zuciya dan Allah ya ce fa innaha la ta'mal absar walakin ta'amal qulubul lati fi sudur makantan da ake nufi ba makantan ido bace makantan zuciya ita ce mummunan makantan to duk wanda anan gidan duniya zuciya ta zanto makantacciyar zuciya ba ta iya karban sako na gaskiya ba ta iya karban alkhairi ko ta saurari alkhairi ya zama sauƙaƙƙen zuciya fa huwa fil akhirati a'ma to a ranar tashin kiyama kuma zai ta kowa ma makanta ne to a ma ko zan to aka alu tasbir ko zan to dai sifa ce dai wa huwa bil akhirati a'ma zai tashi makaho gobe kiyama a hana shi ido gaba wa adallu sabila an gane ku shi ne suka ce wa idza absara al qalbu muru'ata wa tuqa fa inna amal aynayn laysa yadir idza absara al qalbu muru'ata wa tuqa idan har zuciya ta hararo hali na gari ta hararo menene ta kawa sai yarda da wannan fa inna amal ainaini laysa yazin makantar ido ba za ta fitar ba in zuciya tana buɗe ke wa huwa fil ardh qiyama wa dalla sabila sai ta ne wa in ta'du la يقولونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا وإن كادوا ليفتنونك أو لا يحدث فتنيك عن الذي أوحينا إليك جبر الأبن لك وهي يسيزوها ذلك لتفتري علينا غيره dan kawai ka kirkiro wani abin da yake baki ba ka faɗa wa idan da ko hakan ta faru latta kaduka kalila da latta kaduka kalila da sun rike ka a matsayin masoyi da sun rike ka a matsayin badadi da ka dace da su wajen karbi da qur'ani da bisan zuciyarsu ko abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu lada wannan ke kuskure kuma Allah ya tsare assalamu alaikum assalamu alaikum wa malam ya tambaya ta farko yana cewa shi ne ya kasance yana yin tarika na zina amma da kace sai ya tuba ya koma zuwa ga Allah yace ji wasu mutane suna bayani cewa ko da ya tuba akwai wannan aiki akwai wannan azaba hukunci wanda Allah madaukakin sarki ya daga masa za a kai masa da ita kafin Allah ya tuba sa ne ne gaskiyar magana idan mutum ya tuba daga ko ba wani irin aiki zina ne kan giya ne a sakamakon tubansa Allah na kankare zunubinsa na baya dan shi ne abin da nassin Qur'ani ya nuna يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عطى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم لن يأذن بجي ذي كان كريم كفر أسرانك ثم دعا كذبا مغنى شاونا ثم دعا كذبا كان كريم كفر أسرانك ثم دعا كذبا كان كريم كفر أسرانك ثم دعا كذبا كان كريم كفر أسرانك ثم دعا كذبا كان كريم كفر أسرانك ya je samu malami ya ba shi hujja a rubuce ci gaba da ka ta ba shi kyauta don yi da shi ya halatta in ji haka sanda a da mutum yake samu malam cewa me na fi lafiya sana imani da malami ne da mai duk da ne kari kala da ne to ya kuma musulunci zai yi da ya kan wata Jalla ta'ala. Malami da ne ne matsayin ɗaukan alƙur'ani ba tare da Ɗaukan alƙur'ani ba tare da alwala malamai sun yi saɓani. Wadan sun ce ya halatta a ɗauka sun ce bai halatta ba zan ce mafi inganci ya halatta ka ɗauka ko ba ka da alwala. Ya halatta ka karanta ya halatta ka ɗauka. cikakken Kur'ani ko juzu'i ne duk ya halatta la ya iri uku ce la ya kashi na farko ita ce layar da aka yi da sunan wani Allah to wannan shirka ce ya ta biyu wadda aka yi da wani abu wanda baya da ma'ana to wannan haramun ce karara laya ta uku wanda aka yi da alqur'ani ko da wani rubutaccen hadisi na annabi malamai sun maganu guda biyu a kanta waɗansu sun ce ta halatta waɗansu ce ba ta ba amma dai zancen da ya fi daidai shi ne cewa ita ɗin ma ba ta halatta da haka ba laya ba ta halatta cikin bayoyi gaba wasu za su taso da wata unguwa yake kuma ya je a wani hadisi an yi bayan ba a ba a ɗaura a ɗaura a tafi zuwa da sallah wani waje ko ziyara wani waje ko mutum da su biyu ya bai fahimci hadisin bane ba abinda hadisin ke nuna daura mara shine kai bulaguro tafiya daga nan gurin ka tafi Kaduna ko daga nan ka tafi Jos ko daga nan gurin ka tafi wani gari wannan shi hadisin ke nufi amma kana cin jin gari ɗaya wannan ba daura damara ba ba ya ɗauka ma'anan domin wancan daura damara da annabi ya magana ibaratun anis safar wanda abinda ke kuma nan ba safar bane ci gaba المملكة الأدنى داخل أي أيضا أيضا الذي قام بوجوده الجاري وولي سنة الأبن بيده kuma ta kama abin da ke sake da na ta kuma wani sai ta lissafa kwanakinsa idan kwanakinsa sun riga sun yi yadda ta saba al'adanta shi kenan sai ta zarce kawai cewa ya zama da miki sahaba ba sai ta jinkirin kwana uku uku ba kalmar a yi jinkiri din nan ba ta da nasi ko na qur'ani ko na hadisi ijtihadi ne kawai malam sanda ta da yake cewa ya ji ana cewa sai ta ji ko kin mun san da ne ya da ne ya ya ce wannan ba in za ka tafi yake jikan manzon Allah sai in ka bi ta hanyar tarihin mutum ka bi ta masana tarihi waɗanda suka san diddigi cewa wannan asalin su ɗan wani ne jikan wani har a je zuwa ga annabi idan an samu mutum ya danganta zuwa ga wannan to shi kenan ya zama sharif na gaske idan kuma an bi diddigi abin bai kai labari ba to bai zama sharifin ke ba ya zama sharu eh, abin da hausa ke ta sharu ba sharif ba ba komai ajiya ba na zuka wuce haramun ce amma ba na zuka wuce kasancewar abu haram da kan kasancewar sa najasa kuma da ba ka iya najasar da su sai kana da nasi an fahimta ku yanzu ke haramun ce mutum da zai shafa yi za ta yi masa bulala an gane ku amma ita kanta najasa ce ce da in ta taba wuri sai an wuce sai a ce da ke to ai zinari ma haramun ne ga namiji to in ya taba kuma sai ka wuce, ko ya halatta zinariya da halatta ga namiji kai agogon zinari kai riga mai zinari kai zobe mai zinari bai halatta ba har a nufi za a yi masa tsawonya da wuta ranar tashin kyamu in kana yin wannan to amma idan zinari ya taba nufin suna wanke da shi kasancewar abu haram daban kasancewar zuwa daban ya sa malamai suke da sa'ida, dukkan abin da yake jasa to haramun ne amma ba dukkan haramun ne kuma ke zama na jasa. kuma kasancewar wannan sinadari da ake yi da shi ba shi ke nuna ya zama jiya ba idan haka ne idan ka sha koko da aka yi ko da masara ko da gero ko da dawa ta ka ta jiya amma masu jiya ba sa iya sarrafa masara su jiya da ita su sarrafa alkama su jiya da ita ai wannan alkohol din wani sinadari ne da ake sarrafa shi a giya shi ta ba zama jiya sai an sarrafa shi ta wata hanya kamar da alkama kadai ina ji kadai ba ta zama jiya sai an sarrafa shi ta wata hanya in an nufa kin jiya da su zama jiya. in an nufaci wata manfa'a din daban to shi kenan wanda yake mazuni zai haifar an ba wanda zai ce dan me kisa sai mutane su kan ba wai turaren da yake akwai alkawal a ciki ya halatta in shafa ya halatta in shafa ba kai duk da kayan waye ke maka ba wanda yake maka haramu alkawal ba na sinadarin da ake yi da shi to ba a yi da alkama ba a yi da masara kuma kullum mutum yake cin alkama da masara da kuma kowa na cin masara da alkama a gidansa da ce ya ci ya kai shi da ya A salata da hadisin da ya nuna mar'atu saliha mace ta gari wanda idan kuka kalle ta zaka yi farin ciki saboda za ta rinka maka ado a gida tana tsafta ba wanda za ta tsaya ba da zane ɗaya kullum irin ɗan bara su ta iya tsafta ta iya kwalliya ta iya ado yadda za ta ɗauke maka kewa ba sai ka yi kalle kalle a kan titi ba wannan idan ka kalle ta kai farin ciki idan ka mata umarni kuma ta bi ba ta yi maka rashin kunya ba ta yi maka tsiwa ba ta yi maka jinkiri waje in ka ce kai kaza akwai masu nauyin jiki yi kaza sai ka mere ta daya biyu uku hudu biyar har ranka ya bashi wani lokacin sai ka tashi kai da kanka to ba irin wannan ba wanda idan ka ce yi zata ce idan ba ka nan kuma za ta kare mutuncinka za ta kare dukiyanka yadda za ta kare dukiyar ka cikin gidanka ba ta zama komai salawantar ita ba za ta salawantar ba ba za ta daune salawantar ba in ka kawo wani abu ba za a yi dan bazuranci da shi ba ta iya sarrafa gida to kuma haka za ta kare mutuncin kanta ba ka nan ba yadda za a yi ta ba da kanta ga wani ko ta murmushi ga wani ko ta bayyana da adanta ga wani ko waye ko wanda yake muharramin to irin wannan ita ce almar'atu salihah mace ta gari kishiyar wannan kuma ita ce almar'atu ghairu salihah Umar Allah ya tambaye cewa ya ji ni da ran ko a duka da abin da zaka da kai to me ya kamata mutum ya yi addu'a duk inda kai addu'a idan